Elorria meztoi egun ah, bipolaritatearen munduko eguna da, eta gaia gehiago salkondu nahi izan dugu, bai ah, patologia hori duen pertsona batekin, edo elkarte batean lan egiten duen beste batekin, eta nahi ginuen, ala ere, profesional baten ikuspegia, edo esplikazio batzuk, eta lehenik aldeginen izuke, ea esplikatzen alde guzu nahi zer den ah, bipolarra izaitea, bipolaritatearen patologia duen pertsona batek zer du? bipolaritatea uh, eh, eritasun eh, mental bat da. Aski kroniko eran nahi baita, um, eritasun bat zu bezala, uh, eritasun hori duen pertsona batek bizi guzian uh, duen eritasun bat da. Ez da, um, da bizatzen alda, eh, dena, eta beste bezala bizitzen alda, baina uh, beti bada eritasun hori hori goiten dena, tratamendu gabe, uh, ez da bakarrik sonatzen den eritasun bat. Beraz, zer da bipolaritatea, da, ukaitea, fase batzu depresiboak, ezan nahi baita gaizki zaite uh, sakon bat, um, dausen egiteko emilarik, uh, zinez depresioko uh, sintomoak, beran iraute luzaz, eta beste kasu batzuetan, beste abatzuetan, um, fase maniakoak, deitzen direnak, egin nahi baita, nun pertsonak pentsatzen duen, besteak baino azkarago dela, eh, dena positibok ikusten du, baditu misio batzu egiteko mundu hobetzeko, dena, dena positiboa da bere bizean, kasik, gaiten duguna, sobera forman da, egin hmm. azkenean, mila gauza entzaten ditu, eta benen ez dut deus burura inora maiten, batzutan jartzen da, pentsatzen baitu deus eta jola gertatzen al, eh, gutxilo egiten du, eta ez da akitua, eh, biskat, biskat, dena lasterra lasterrago doa, bere pentsamenduak ere biziki lasterrago doaz, uh, ez dituz gura ordenatzen albere bere pentsamenduak, uh, dena lasterrago egiten du, baina ez efikaza izan ki, eta sustut, eh, leher egiten du gorputzako lakoetan, beraz, fase maniako baten ondutik, beti, bada gero, fase depresio bat agertzen dena. Adintartearen aldetik, badira tarte batzuk kasu gehiago agertzen direnak, edo ez da adinik patologiaren ah, zat? Ez da adinik, gero bada, lehera, asteko adin, adin bat, ez da, amasei urtetan, non bizaroan agertzen den eritasun bat. Eh, eskizofrenia dira, zuzu, emezortzi, eh, ogoi urte hasieran, rean, eh, urtetan hasten da. Bipolaritatea, usu, pixka bat beranduago. Gaitzen dutena da, normal bat, eh, benan, ez eta lag lehenago, ez eta berantago, benan. egedat da, pixka bat berantago agertzen den eritasun bat dela normalean. Egan nahi baita, ogoita bost, ogoita mahurte urte runtz. Eta batzutan, badira, hainiz depresio, beraz, pixka bat, um, depresio gisa hartua direnak, eta azkenean, eh, bada, fase maniako bat agertzen dena noiz baita, eta piskat mm. beranduago ere egiten dira diagnostikoak. Mhm. Edo batzu ere, delirio batzekin hasten da eritasuna, eta uste dugu uh, txartzen dela, eta azkenean oartzen gira umorea estabilizatzen delarik um, delirioa eta joaiten dela, beraz horrek du erakusten bipolaritate bat dela, eta bipolaritatea da zinez umorearen eritasun bat, umorea edo subera gora, edo subera behera. Eta genetikoa da? Genetikoa, badakiko eriditarioa dela, bere janabietak, bera, lere uh, e, familian e, transmititzen den eritasun bat da, transmititzen alden, ez da, bortzaz mm. transmititzen, beraz, beren ez dugu ezagutzen uh, e, bipoletatearen genea, beren, betzatuz familiako kasuak badirela eta eta belan aldiz, belan aldi transmititzen alden zerbait dela, badira hainit hipotesia, gene parte batzu edo, argiki ez dakiko zuzen uh, zer gene uh, utzaten. Beraz, aipatu dugu, eh, behin eta berriz, bada, tratatzen aldela, horrekin bizitzen aldela, gaur egun beraz, badira erremedioak oreka batera heltzeko. Bai, bai, bai, eta, eta beharrik, eta, eta orekatua den pertsona bat, eh, pertsona baten duruan, ez da bateri datzia, dela, ne horkez luke ezanen, eh, dira, Bai, ja, lan egiten alda, bipolaritatearekin, familia batukan, familia, ala, galde egiten du, alede, ukaitea, um, bizi, maila, edo bizi modu hasteko aski sano bat, zenta lo eskasak, bat dira, ola, lo eskasak, stresak, um, eskabat, uh, eh, bizten aldu berriz eritasuna, beraz, uh, eh, barbal ere kasu eman, eh, ongi ezagutu bere burua, baina bai, bat dira tratamendu, da izan direnak uh, timo regulator, beraz, umorea erregulatzen duten tratamenduak, eta, oiek ilan, biziki ongi, bizten alda, bizten dena, mm beharrik. Bai, eta eh, patologia edo eritasun eh, hori gerota gehiago ezagutzen da. Eh, ikusten dugu ala ere, ba, ezagutarazteko egunak eta antolatzeren beharra oraindik garrantzitsua da aipatzea eta gai horren inguruan ere eztabaidatzea. Bai, bai, biztan bai, duzen izaz, garrantzitsua da, um, oroko rean, bat, psikiatria destigmat datzea, zenta, uh, orain arte beti, uh, psikiatria ipatzen delarik, da, uh, egunkarietan edo izan delarik, uh, norbait, norbait, era edo eh, filmetan betitik negatiboa den gauza bat da, eta beharrik ez dela dena ala, eta pixka bat gehiago um, demokratizatzea hori eta erakuste azkenean ez dela gauza txar bat, gauza txar bat, izan, eritasun bada, beraz ez da, ez posible neho uh, pozik batekin, baina ongi hartatu den zerbait dela, eta, eta fiteago hartatu eta, eta obeki hartatzen den zerbait dela, eta ustaz biziki importantea da ere, eh, bai pertsonentzat, bai ingurukoentzat, eta batzutan ingurukoen gamdik ere gira alertatuak, zenta pertsona bera ez da huartzen, gaizkidera, edo mm. sobera forman dela, eta azkenean ingurukoak dute ere eh, jendeak gehiago ezagutu eta epiteago um, egin handira diagnostikoak eta jendeak eh, hobeki hartatuak eh, izan dira hori segur. Ados, ba, elorri eskartuko zaituko gurekin egonik, lanpetua ziren egun hauetan, mil esker gurekin egonik, eta beste bat arte. Bai, mil esker. Adio.